tambor Bueno, Xulio, desta vez quedámonos aquí en Barcelona, eh? Uh -huh. Concretamente ali cerca da estación de, de Sants. Donde? Na rúa Robreño. Ah, e aí estuve eu. <laughs> Ah, estuve che ti? Sí, sí, sí. Bueno, eu estuve varias veces tamén. <laughs> Estuvemos aí no... Esta fin de semana pasada estive aí... Nos Ancares. Sí, sí, sí. Ah, bueno, tú, claro, tú tuveches elementos eu andaba por... Por por Francia e Andorra, todo por aí, non? Sí, sí, vamos alá, veña. Pois vamos, pues vamos a falar vamos a... co, co dono. A ah, co seu propietario, veña. Eh, Con este gran restaurador como é Ubaldo Pérez. Ubaldo. E vamos dalles boas tardes. Boas tardes, Ubaldo. Hola, boas tardes. Boas tardes, benvido. Moitas gracias por atendernos, eh, don Ubaldo. Dime, dime que, que moitas gracias por atendernos, que moitísimas gracias. Bueno, eh, a chamada nosa, según me dixo Armando, é para que informes a todos os nosos entes e seguidores dun evento que, que bueno, que estaba así un poquinho esquecido durante este, esta temporada do, do coronavirus, pero agora xa retomou a andaina, eh, entonces sí. este mes vais a celebrar unha, un grande acontecemento, un evento no, no restaurante Los Ancares na Rúa Robreño, non? Sí, así me. Vamos hacer este domingo otra vez. Vamos a empezar otra vez ca música, ca, os nosos músicos, ca gaita, e uh -huh. acordeón, e, eh, e máis ca, ca comida. Co pois xantar, claro, hombre. Pues pois Todo eso, xantar. primeiro un grande xantar, un xantar que este sí. an, este mes vai a ser dedicado a Pois, bueno, esta vez vou facer así como un pequeno aperitivo de primeiro, despois de segundo vou facer un carne ao caldeiro ah, eh, amigo. E, un, pes, e un pescado tamén por aí eh, Carne ao caldeiro que é un, un, un, bueno, un prato eh, casi, casi exclusivo de Galicia, non? Sí, sí, iso máis, máis que nada, sí, de Galicia eh, eh, ben, ben, ben da Venda. Sí, sí, vendala. Ese, aquela carne vendala. <laughs> Sí, a carne vendala tamén. <laughs> Eli... A carne, a carne e o viño. <laughs> Vale, vale. Uh, quizás a carne, quizás viña ali dos Ancares, non? Sí, ah, sí, sí. Xa vesti, bueno, bueno. bueno, <clears throat> acompañado de viño, que acabas de dicir viño que pode ser de dúas clases, o branco e o tinto, non? O, sí. un, un albariño, por exemplo, e un tinto un mencía. Sí, sí. O por... poñer un tinto mencía e un, un albariño blanco. Carai, ah, moi ben, estupendo. Eu, eh, eh eu tive a sorte de, de, de probar un, un, un pescadiño precisamente o sábado pasado, non foi o domingo. O domingo ali acompañado dunha doutora que que ali Bueno, a verdade que nos serviu eh, extraordinariamente ben e eh, agradecemoslle moitísimo. Por certo, eh, mm, haberá que facer reserva, non? Sí. sí, Porque vai... hai sí, porque senón se vexen moito, hai que hai que chamar por teléfono para ter, sí, sí, porque sí. cada un tiña o seu puesto que senón despois non hai sitio é un problema. Sí, sí, sí. Mm. Comida sempre hai, pero sitio o, sitio... o que falta é o sitio. Sí, sí. Bueno, agora tes un bocadiño de, de terraza, o que a mellor sí. un pouco de ampliación de, de, de xentes, podes recoller algunha algunha mm. xente máis, non? Sí, no, agora en volta a terraza que hai 24, hai casi 40 personas máis. Vale, moi ben. Moi ben, moi ben, bueno, no. Podemos lle, fa podemos lle facilitar o teléfono a todos os nosos oentes, non? Para que reserven, para que te chamen e para reservar, non? Sí, sí, sí. sí. sí. Pois o teléfono poden chamar ao 626 54 30 31 e así pois xa lles, eh, xa lles dan e é que digan as persoas que van a ir que non vai que non digan 4 e que despois aparezcan 8 <laughs> <laughs> eso, eso, bueno, Armando siempre ven solo. <laughs> Nunca dice que ven, checa por aquí. Oye, que veñen por aquí. Bueno, <laughs> bueno a, a veces tamén buscamos un sitio, pero A veces tamén vou acompañado, eh? Bueno, eso sí, eh, ah, eh, ven acompañado. Eh, ben, ah, e ben, ben acompañado, sí, sí, sí. Pero digo cuando veis a festa, cuando veis as festas, ah, cuando bueno. veis os eventos, chegas por aí e digo, Fernando, dixe, digo, eh, non avisei, algo. Non avisei. sí, dixe algo, dice, non, pero bueno, Sí, sí, sí. Xa, xa, Sí. Demoslle un teléfono a, a todos os nosos entes, pero hai que lle dar tamén o, o fixo, non? 93 sí. 93 490 6879, non? Sí, sí. No, 93490-6879 Que por certo eh, Na rúa Robreña 7478 Ás veces, se si se vai con tempo Hasta atopan sitio para aparcar, verdad? Sí Sí, ademais agora como o ser festivo pois pues, poden aparcar na, na, zona, na zona verde claro. e vais na, na baixada do autobús tamén pola calle Numancio o agora non, non hai problema, cando é en domingo en sábado non hai problema para aparcar, para aparcar por aquí mm, -hmm. entre semana xe vas complicado hai, hai un parque ao lado, pero que, bueno pero fin de semana non hai problema do podcast. Pois pues que, que, que saiban que todos os nosos ointes carne o caldeiro que é un prato típico galego e importante que ademais se tamén se servía nas feiras, verdad? Este este prato. Sí, que, sí, pero non tanto, eh? non, non. non tanto, non eu por aí non se ve moito, vese cando son festas, cando son sí. festas, sí. Uh -huh. pero cando aquilo de as feiras, me refiro ao ganado, eso non sí. que había moito. Mm. No, había máis, aí hai pulpo, e hai churrascos, pero... Pues, sí, pulpo no, e churrascos, sí, sí. E ahora en festas, en festas, sí. Festas polo polo, sí. Primeiro foi o pulpo e despois veo o churrasco en sí. Sí, ¿eh? si, sí, sí. sí, sí. Pois a carne de caldeiro é un prato exquisito porque ademais é, é, o sea, ten unha un... ten un certo sabor. Sí, ten Sí, ten, una... ten unha, parece que ten unha esencia para facela. Sí, <laughs> claro. Tamén, eh, tamén. E ten claro. que andar os bal, eh, o baldo no, por No, no, no, ahora teño un cociñeiro máis que tamén é da la riba e ah, ese, ah. ese xa non teño que andar eu metiéndome moito Pero <laughs> menos ah, mal a ver, hombre vale, vale. Mm, Estupe, estupendo porque ah. vosotros sodes eh, eh, sodes especialistas en carnes, eh, carnes, arroces, pulpo, e eh, como non o bacallao, eu eh, cando faz bacallao e fino. Ah, sí. Sí. sí, sí. No, moi bueno, hai a comida, te, a cociña tendencia galega. Uh -huh. Eh, entón, claro, e tens a carne, a carne ten que ser boa, ten que os arroces, sí. todo, por aí bom. Porque eh, senón... Unha cousa que che quería preguntar eh, sí. eh, algunha despois do xantar desa, de celebración de, eh, sí. eh, retiras as mesas eh, e eh, os, os gaiteiros e as acordeóns e a música pois faise faise baile faise, faise baile durante un tempo, non? Sí, máis ou menos vimos estando facémoslo aí a partir das 5 da tarde quando xa a xente está tranquila comeu quitamos unhas cuantas mesas e non empezan a tocar e faen baile por aí ya hasta as 10 da noite unha cousa máis xa non máis xa non porque despois xa tamén cansa moito Claro. Bueno, para poder tomar despois un, un, Hombre, claro. un digestivo, non? Sí, despois xa sempre quedan os, os últimos que quedan e, bueno, comemos outra vez, hai que comer outra vez, hai que comer outra vez, non se pode marchar non se pode marchar para cama sin comer. Hombre, claro. Sí. Os músicos continúan sendo os mesmos ou hai reincorporacións? Sí. No, de momento siguen sendo os mesmos. Está, siguen sendo aí, están os mesmos. Moi ben, moi ben. De verdad que é un, é un detalle extraordinario e unha cousa importante que eh, celebracións gastronómicas galegas vayan acompañadas precisamente con música galega, non? Sí, que, que, que, ah, que, máis, máis, máis importante de todo. -huh. Más que a comida, máis que a comida, eh, Axun... despois, a música, claro. E a xuntanza, non? Que porque a veces, tamén a veces sí. pare, parece que dá gana de chorar. Sí. Ah. Aquí en Barcelona e con todos sí. parece que mostramos el Navia ou... Sí, Morriña. <laughs> Morriña, moita morriña, sí. Moita, sí. Moita morriña, sí. E eh, cando isto... Eh, eh, ademais, aí da zona da riba de por onde é Ubaldo e todo eso, de Raue de por aí, cando se xuntan, Eu vexo en aquel sitio, senten unha gaita tan bailando. bailando. Sí. Sí, sí, sí. Por esa parte, si por Rao, por Murias, por aí, por sí, Balusta... Sí. Son, son unhos bailadores son, que non vexas. Sí, sí, sí. sí. Ye, ye, ye, a, a clientela casi casi é asidua, pero hai moito xente que se reincorpora tamén, non? Sí, no, a veces sí, pouquinho a pouco, se vai reincorporando xente, mm. xente nova. Mm. Hai, hai xente por aí Bueno, hai xente de, de, de Galicia tamén hai xente de aquí que lle gusta... Catalán, claro. exactamente. Claro, amigos, amigos meus de aquí de, de, de, de claro. Cataluña que, bueno, que non lle gusta... Que non lle gusta comer ben e tomar un... Eh? Pues, Ahí Aí está, comer ben e tomar algo. Sí, sí, señor. Claro, sí, claro, señor. Sí. Bueno, que pues, que si queres dicirlles algunha cousa máis aos nosos entes... No, no, bueno, xa, xa, xa dixeste vosotros prácticamente. pues <laughs> pois nada, que, que, que vaya reservando, para que, que vaya Eso, reservando ¿no? antes de que se acabe Os sí. lugares, bueno, ahora coño moita máis xente, pero sí. e o que, o que todavía con isto da pandemia, o que sí. pasou, que teña algo de medo, se en vez de comer dentro quer comer fora na terraza, pois pues, só ten que decirlo, non hai problema, claro. No iso, ah, eso, eso, eso, hay que... Hay... Sí, sí, Pe, te digo que é o que hai que destacalo que, que se si algunha persoa pois non sei non, sí. non pode comer o carne coldeiro sempre hai uh, menú alternativo para poder ah. disfrutar del, non? Ah, sí, sí, sí, sí, sí eso non hai ningún problema claro. e logo temos, logo temos os pasos fora de eh, exactamente, por pues, unha persona pois pues, quere comer fora na terrada pois moi ben, moi ben, bueno, sí, sí. Pues, sí, que ademais está cuberta sí, o sea, por eso sí, sí, sí, que sí, sí. Uh -huh. si caen teño dous tipos de, sí. de terraza. Sí, que bueno, está, te la terraza despois tes un local ao lado. Sí. Tamén. Isto sí. Isto chaman de refugio. Temos o chaman de refugio. Sí. Temos o refugio e a terraza. <laughs> sí, señor, refugio, sí, señor. o, ademais... O estudio particular, casi privado, sí, non? Sí, sí, sí. <laughs> sí. Eh, Eubaldo, cantos comensais poden coller aí? Mais ou menos no local tal, falando do, do que é o local en, to, en, en todo. O que é o local fora dentro? No, sí, no, deixáramos o local dentro. Dentro, bueno, eu teño feitos ata acordas, cando viña 150 personas dentro. Sí, correcto. Sí. Por eso. ahora, más, más 40 fora, ahora xa son 190 por aí. Claro. Pois precises, precises moita axuda, que, que a mellor repareces... Bueno, hai, hai camareros que ven axudar, hai xente para a cociña, no, no, sí, sí, axuda, claro, que ven xente de, de fora, porque, bueno, -huh. ¿no? todo, todo eso, por moi organizado que teas, sí. non das... Non das no, no, hombre, con tanta xente, no. Muy bien. Sí. Pero bueno, sempre hai por aí xente que non le tira xente, botaron a mamá. Sí, pois sempre, alégrome moitísimo sí, sí. e eh, damos os nosos parabéns por ese traballo que estás a, a, a fomentar, que faz cultura, non solamente coa gastronomía, Exactamente, sino todo é cultura. Ca, ca, sí, ca propia música que, que todos poden disfrutar cando van aí os domingos que estas, esas celebracións tan importantes. Bueno, pues eu... moitas gracias, muchas gracias a vosotros por deixarme este espacio así para As gracias a ti Por darlle a coñecer, claro que sí, darme a coñecer Moitas graciñas de Que teña moito éxito eh, mm, E sorte tamén A verdade que precisase para que todo, No tempo que estamos É lógico que, que os clientes acudan como é debido sí, está, está complicado, está complicado Dalle falta, dalle sí. falta Pero bueno, hay que empezar. Hay, que, hay, a, hay, hay que empezar y hay que, vale. hay que como dice outro, hai que darlle evento e hai que, en fin, <clears throat> que non teñamos tanto uh, eh, medos eh, respeto, non Muy medo, bien. respeto. No, claro, hai, sí, hai que ter respeto, respeto sempre. Sí. Medo non, medo nunca, pero respeto sí. Pero, Moi ben, pois pues, ese, bueno, ese restaurante Los Ancares de da Rúa Robreño, número 74 de Barcelona, seguro que este domingo se encherá de xente para ir a probar ese carne o caldeiro e outras cousas alternativas. E despois disfrutar da música. Eh, eh, eh, Veño, moitísimas gracias, vale, Ubaldo. Vale, vale, gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.